Pa ćemo spomenuti osnovne propise koji se kriju u tome hadisu i koristi koje se mogu znači izvući iz samog hadisa. U ome hadisu koga prenosi Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame La yagtesil ehadukum fil maj daimi vohu Neka niko od vas se ne kupa u vodi koja stoji, koja ne teče, a on džunup. Druga verzija ovoga hadisa koja je kod Buharije i kod muslima, prva verzija je samo kod muslima, u njoj poslanik sallallahu alaihi kaže La jebulenne ehadukum fil maji dajmi eledi la jeđri fihi. Neka od vas niko ne obavlja malu fiziološku potrebu u vodi koja stoji, koja ne teče, a potom da se kupa u toj vodi. Ovo je jedan od brojnih hadisa u kojima poslanik sallallahu alaihi wa poučava mu'mine čistoći i edebu i etici. I poučava ih da ne gledaju samo sebe, već da gledaju i druge ljude i da gledaju opću korist i javni interes islamske muslimanske zajednice, džemat muslimana. U ome hadisu poslanik sallallahu alaihi wa brani da čovjek obavi malu prirodnu potrebu u vodu koja stoji koja ne teče, a potom da se kupa u toj vodi. Isto tako da se kupa u vodi koja stoji, a da je džunup. A da je džunup. Ima Malik smatra da je obavljanje male potrebe u vodu koja stoji mekruh. Ne smatra da je to haram. Ovdje je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao u ome hadisu La je ahadukum fil maji dajni elezi la jeđri thumme jagtesilu fi Neka niko od vas ne obavlja malu, znači zabrana. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio da čovjek obavlja prirodnu potrebu u vodu znači koja koja stoji. U redu. Većina učenjaka izrazita većina učenjaka islamske jurisprudencije u fiqha smatra da kada dođe zabrana u Kur'anu ili u sunnetu da ona se odnosi na tahrim, na haram, da je nešto za haram. A kad dođe zabrana da nešto poslanik sallallahu brani, onda kažu to je haram, ne smije se činiti. Osim ako dođe šarijatski dokaz koji ukazuje da se tom zabranom nije htjelo kategorična, kategorični vid zabrane, a to je znači tahrim i haram, već se je htio mekru. Ovo je jako bitno vaše pravilo da shvatite. Ovo ako shvatite, mnoge stvari će riješiti slušajući hadise, slušajući ajete, znači će, mnoge će vam stvari biti jasnije. Kada dođe u šarijatu nešto da se kaže ne može, ne smije se, ne čini tako. Zabranio poslanik sallallahu alejhi da se čini. Osnova je da je to šta? Zabra, da je to haram. Da je haram, da je griješan ko učini suprot tome. Ili kad dođe naredba da šrijat, da vjerozakonik ili zakonodavac da nešto naredi, čini tako. Uradi tako. Onda je osnova da je to vađib, iako po kome se ide i koji će biti uvijek znači fiksan. On se mijenja, ali za tu promjenu mora biti šta? Argument. Pa kad nešto kažemo, poslanik sallallahu alaihi sallam naredio. Naredio je to i to. Kažu, to nije vađe, to nije obavezno. To je poslanik sallallahu alaihi naredio da bi podstakao ljude da to čine. Mi kažemo, šta ti je dokaz? Odmah tražiš dokaz. Jer ti si ono opće pravilo je mi razumijemo iz Kur'ana i Sunneta promijenio, a ne možeš ga promijeniti ti svojim mišljenjem, nego mora biti argument. Što može biti argument? Da Allah te barak je otala nešto naredio u Kur'anu, pa da dođe drugi dokaz koji ukazuje da se tom naredbom nije htjela kategorična naredba, da je važiv, već se htio sunet mendub, može biti. Ili dođe sunet pa pojasni Kur'an, može biti. Ili dođe konsensus u leme. Ha, u Kur'anu se nešto naređuje ili u sunnetu se nešto naređuje. Ali se ulema složila da to nije vađib. To je dokaz koji ukazuje da se tom naredbom ili tom zabranom nije htjela znači ona kategorična naredba ili zabrana jer dokaz konsensus je dokaz u šrijetu. Kad se ulema složi, znači to je dokaz u šrijetu. Jer mi kad dođemo u redu, kada bismo mi došli Imamo jedan hadis. I sva ulema rekla suprotno tome hadisu. Hadis je vjerodostojan. Ispravan, ko sve uleme. Ali sva ulema rekla suprotno tome hadisu. Poslanik sallallahu alejhi ve kaže ovako, a sva ulema kaže ovako. Suprotno tome. Šta ćemo raditi? Po hadisu, po mišljenju uleme. Po mišljenju uleme. Nećemo raditi po, po, po hadisu. Jer ulema kada se složi na nečemu, onda je nemoguće da to bude neispravno. Ali kada se složi ulema, pa dosta se puta kaže ulema se složila, nije. Nađite od cele pa od prvih generacija brojne učenjake koji su kazali suprotno tome. Pa to nije ispravno, nije validno. Nego kada se potvrdi konsensus i da se sva ulema složila i da niko nije kazao suprotno tome, onda se slijedi ulema, jer se neće oni složiti na dalalatu na neistini. Jer hadis može biti dokinut, može biti ispravan, ali je dokinut. Pa zato mi nećemo raditi po svakom hadisku je kod Buharije. Može biti hadis kod Buharije kod muslima dokinut, je tako? pa nećemo raditi po njemu. Može biti da hadis kaže jedno i ti razumiješ jedno, ali se tima nisam neće to, nego se hoće potpuno nešto šta drugo, ali ga ti nisi razumio i tako dalje. Tako da se ovdje slijedi ulema kada se složi, a kada se ulema raziđe, e onda se gleda dokaz jedne dokaze druge strane pa se važe i onda se znači bira prioritetni stav. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da to čovjek čini. Ima Malik kaže to je mekruh. Znači ima Malik i odmah tu zabranu sa većeg i višeg stepena spustio gdje? Na, na niži. Smatrajući, zašto? Da voda se neće onečistiti osim kada promijeni jedno od tri svojstva. Voda kada promijeni jedno od tri svojstva biva nečista. Kada promijeni voda kada promijeni svoj okus, miris ili boju biva nečista. Je to ispravno pravilo? Nije. To nije ispravno pravilo. Ono je ispravno, ali nismo ga ispravno kazali. Trebamo kazati, voda kada promijeni boju, miris ili okus zbog nečistoće koja je upala u vodu, kada biva nečista. To je jako bitno. Neko kaže promijeni taj, uzmete malo vode i stavite u nju malo zemlje i promijeni boju. Je nečista? Nije nečista. Može se piti, može se piti. Nije nečista. Može čovjek abdest sa njom? Može abdest sa njom, ne smeta. Ali je promijenila boju. Ali kada promijeni boju ili miris ili okus zbog nečistoće koja je upala u tu vodu, e tada voda biva nečista. Tada voda znači biva nečista. Ovaj hadis, ovdje se navodi, ovdje smislu navodi jedan hadis koga bilježi imam El Bejhepi u svome sunenu El Kubra, u kome se kaže da je poslanik sallallahu alejhi rekao kada voda promijeni jedno od tri svojstva, li zbog nečistoće koja upade u nju, voda je nečista. No, međutim, taj hadis je daif, nije ispravan. Ali sva je ulema složna da se radi kod tome hadisu. Vidite opet jedne mudrosti. Hadis daif. Ali sva ulema kaže radit će se po hadisu zbog ispravnog značenja hadisa. Dobro. Možemo li onda na osnovu toga kazati da je hadis ispravan? Možemo ne možemo? Evo, džemo kaže da možemo. Znači, ulema se različi I vi se ne možemo kazati da je hadis Ne možemo kazati. Hadis je Hadi hadis ostaje slab, ali je značenje šta? Ispravno. Jer mi ne jer mi možemo doći sutra do nekog novog otkrića, do neke nove spoznaje, do nečega i onda šta? I onda da moramo poreći riječ poslanika sallallahu A to ne može biti. Mi kažemo značenje hadisa je ispravno i ulema radi po njemu, ali hadis slab. Ali hadis slab. U jednoj predaji se kod mama Ahmeda kaže, a potom kaže da se abdesti iz te vode. Da obavi znači potrebu prirodnu, a potom da se abdesti iz te vode. Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu neka niko ne obavlja malu prirodnu potrebu u vodi koja stoji el ma'u da'in mirna voda stajaća koji su u svome namazu imun, koji su mirni. Kao kao voda stajaća, nikada se ne To je jedno tumačenje ovoga Ajka. Koja ne teče? Voda koja stoji, vodu koja stoji, a ne teče. Pa je ovo, a ne teče pojašnjenje vode šta? Koja, stoji. Znači, pa nije dozvoljeno u takvu vodu čovjek obavi, znači, prirodnu otrov. Ova zabrana će biti kudi kamo veća ukoliko količina vode biva manja. Što god se smanjiva voda i količina vode, ta zabrana biva veća. Jer to utječe na brzu promjenu vode i njene znači ispravnosti da bude čista ili čisteća. Dok recimo mors, dobro, morska voda je stojeća. Šta je sa morskom vodom? Po ovome hadisu zabranjeno šta? I u morsku vodu učiniti znači fiziološku potrebu, potom da čovjek je da to čovjek općenito učini ili da se kupa on džurup. No međutim to nije tako sa morskom vodom, jer je nama složna da to ne vrijedi za morsku vodu zbog njene količine i njene obimnosti. Znači to ne vrijedi za morsku vodu. Dobro, kad bi bila rijeka tekuća, je li dozvoljeno to učiniti? Poslanik s.a.v. je rekao u hadisu, stajaću vodu. Znači u rijeku šta? Možemo to učiniti. Jer iz hadisa se razumije jedno, jer braćo kada u šarijetu dođe opis nečega, zabranjuje se nešto i njegov opis. E onda se misli samo to. Samo to. Ali opet ne u svim slučajima. Opet imaju stvari koje, na primjer, Allah tabarak je otala kaže i zabranjuju vam se vaše e, kćerke vaših žena, vaše pastorke, koje su odrasle u vašem okrilju, u vašoj kući odrasla. Dobro, a ako je žena imala pastorku, a nije odrasla kod tebe, jel možeš je oženiti? Na kao namraka možeš. Ženi. Ona nije kaže odrasla kod tebe, a Allah te barak tala brani one koji su odrasli kod tebe. No međutim, većina islamskih učenjaka, mufesira i fakriha brane da čovjek općenito ženi svoju pastorku. Bila da je odrasla sa u kući njegovoj i sa tom njegovom ženom, njenom majkom ili ne, bez obzira njemu je zabranjeno znači da je ženi. To opet imaju posebna pravila, ali ovdje kažemo iz ovoga hadisa se može zaključiti da je zabranjeno samo da se obavlja to u stajaću vodu. Zašto? Zato što je stajaća voda ta koja ne ide. Nema kod nje da ona ide i da se svojim koritom čisti i da se ponekad ostranjivaju te nečistoće i tako dalje, nego jednostavno uvijek je stajaća i uvijek se primijeti to. Nema priliva nove vode. Jezero jedno stoji uvijek ili manja količina vode, bunar jedan, nema priliva nove vode, onda ostaje znači, znači ta nečistoća. Dok voda koja teče, ona ima taj, znači, taj proces samo i dolazi uvijek novi priliv vode i povećava se obim vode i ona odlazi i tako znači neće ostati voda neće ostati voda nečistom. No međutim, kažu islamski učenjaci da je to bolje čovjeku da ne To je preče i bolje da ne čini. No međutim, ako bi učinio, bi bio griješan po hadisu? Ne bi ne bi bio vješan, znači po ome hadisu što je to učinio. Neki islamski učenjaci kažu da je činjenje e, fiziološke, male fiziološke potrebe u vodu koja stoji po noći još veći grije po noći. Znate zbog čega? Zato što kažu da se džini noći kupaju po vodi koja stoji. Da je džini uvečer koriste. Ljudi po danu, a džini uvečer. Pa kažu zato što je čini koriste, tada biva ovaj još veća zabrana. Jer tada, tada je šteti i svoje braće činima. No međutim, za ovo mišljenje nema argumenta. Nema dokaza, niko nije naveo argumenta da to džini koriste po noći, a ovo je stvari gajba koje se ne mogu pričati osim po šerijatskom znači dokazu i po šerijatskom argumentu. Dobro, ovdje se u hadisu navodi da je zabranjeno čovjeku da učini malu prirodnu fiziološku potrebu u vodu koja stoji. A šta je sa velikom? Još veća zabrana. Dobro, a isto nije spomenuto. Onda je za veliku preče da bude zabranjeno. Tako je, tako gleda većina islamskih učenjaka. I većina islamskih učenjaka kad smatraju da je to zabranjeno isto tako. Da je zabranjeno znači učiniti veliku prirodnu potrebu jer je to još veća nečistoća i još više znači čini tu vodu da je nečista. Dobro. Ako bi čovjek obavio malu ili veliku prirodnu potrebu blizu stajaće vode, blizu, u blizini, metar, dva, tri od obale. Je li to ulazi isto ovaj hadis? Ne ulazi. Kada bi ulazilo u hadis? Ma rajukum dame Šta si rekao? Kad bi voda prilijevala, odlično. Još kada? Češće biva. Primojos, to je isto. E, to je. Ako bi bila znači nizbrnica, pa da čovjek obavi malu pridnu potrebu, pa to opet siđe u vodu. Isto je. Isto je. Ili kada bi čovjek obavio prirodnu potrebu, a pada jaka kiša i pljusak, veliku pa zna da će to odnijeti u vodu da će onečistiti vodu, opet biva ista zabrana. Jer ovdje je zabran došla zbog čega? Da se ne, ne onečisti ta voda. A svim ovim postupcima bi se dovelo do onečišćenja znači te vode. Pa to sve biva, pa to sve biva zabranjeno. سكن القلوب وشاب فيها دارا سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالفه ومنا غارا حسد بدا والبعض في Ovdje se islamski učenjaci spore kolika je količina vode koja se može zagaditi, koja se ne može zagaditi. Veliki je spor među islamskim učenjacima, kada će biti zagađena i tako dalje i imaju znači brojna mišljenja u koja mi nećemo ulaziti jer razilaženja su velika po tom pitanju među islamskim, među islamskim učenjacima. Jer ovdje hadis braćo kaže da ne činimo to vodu koja stoji. Islamski učenjaci su dozvolili, znači i složili da to se može, da, to, da hadis ne obuhvata morske vode, velike vode. A mimo toga nemamo mi potrebe ići ispitivati, mjeriti šta je gdje je dozvoljeno, gdje nije dozvoljeno, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Jednostavno iz razloga, zato što su ashabi, kako kaže imame šaplivi, kada bi došla naredba od poslanika sallallahu alaihi vseleme, nikada ne bi pitali je li ova naredba vađib ili je sunnet. Je li ovo za vađib ili za sunnet. A kad bi došla zabrana, nikada ne bi pitali je li to haram ili je to mekru. Kod nas danas kad neko te upita nešto, kažeš ne može. Kaže, nemoj tako ne može. Je to haram. Recimo je haram. Jesam ja kafira to učinio. Nisi kafir, ali ne možeš tako učiniti. To je zabranjeno šerijatski. Kaže, dobro, u redu. Idemo drugim putem onda, linijom manjeg otpora. Jer se složila ulema. Kažeš, pa nije, pa kaže, vidiš. A on neće propis. On hoće da ostane i dalje da čini ono što, je zabranjeno. Nego onda traži šta? Ima li lijevo ili desno kakva kapija da pobjegne? Pa, je li se složila ulema, je to zabranjeno? Ne ashabi poslanika sallallahu alejhi kako kaže imam Šaltibi, kada bi došla naredba gotovo, kada bi došla zabrana gotovo. Znate li da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala nije stio sakupiti Kur'an? Ma sva je dunjanut koji je razuman, složan, da Kur'an treba sakupiti u jednu knjigu i da ga je lakše čitati iz jedne knjige nego nositi sa sobom na leđima tovar e, lišća ili kože i tako dalje, da nosiš gdje je Kur'an napisan. Međutim, nije to ti širk, kaže to poslanik sallallahu sallam nije naredio, niti to činio ničim jačim. Dok ga ashabi nisu, ga ashabi bi da to učini. Pa nisu znači pravili razliku između ovoga i onoga. Došla je zabrana, pokori se. je nakon toga vikati, je li haram, je li mekruh, je li ovo, je time čovjek kao da nastoji i da nađe sebi nekako olakšice da radi znači ono što je lakše, ono što je lakše i da povine znači od obaveze. Ovdje su neki islamski učenjaci kazali jednu čudnu stvar. Učenjaci jedne pravne škole su kazali jednu stvar, a ja neću spominjati koji su učenjaci. Jednostavno da ostane u našim srcima ljubav prema islamskim učenjacima. To su učenjaci evo sunneta od džemata. Nisu ni jedni od četiri pravne poznate škole, jedne druge pravne škole, ali ja neću spominjati. Sredbenik jednog drugog mama I sam imam te škole rekao, ako bi čovjek obavio prirodnu potrebu malu van tajaće vode. Pa ta voda sišla, curila u vodu, kažu, nije griješan, ne obuhvata ga ovaj hadis. Jer on je rekao, kaže, neka niko od vas ne obavi prirodnu malu potrebu gdje? Uz tajaću vodu. Ovaj što obavi van, je obavi uz tajaću vodu? Nije. Kaže, ne obuhvata ga hadis. Ide poljašnjim razumijevanjem Kur'ana i sunneta, općenito. Kako dođe sunnet, tako ga razumije. Ni lijevo, ni desno. Osnova, braćo, u razumijevanju Kur'ana i suneta jeste spoljašnjost. Kada se kaže jedan ajet, da se razumije po njegovom spoljašnjem značenju. Kako kaže ima Ahmed, Kur'an je ono što razumije obični čovjek. Dođeš seljaku, čovjek koji ništa ne zna i kažeš mu Arab, koji razumije arapski jezik, i kažeš mu jedan ajet, kaže šta razumiješ? je to je to, e, kaže to je, to Kur'an. To je Kur'an. ne, mora znaš uvijek. Ali se hoće kazati da je Kur'an, braćo, prirodna stvar. Da priroda čovjeka prihvata Kur'an onakav kakav jeste. Da Kur'an nema nekakvih tajnih, skrivenih, metaforičkih značenja koja ljudi ne znaju. Nego su otkrivena jednoj skupini, a druga skupina ne zna, pa oni koji znaju, oni su na hajdu dobro. Pa imate neki koji su skrenuli sa puta nasunuta od džemata, oni razumijevaju Kur'an između redova razumijevaju nikako Kur'an onako kako ga mi razumijemo, nego između redova. Nekakvo simbolično značenje koje se otkrilo njima, a nisu ga znali nije Ebu Bekr, ni Omer, ni Osman, ni Alija. Miskini. Otišli sa Dunjalu kada nisu razumijeli Kur'an. Pa došla generacija nakon njih koji lete po zraku i odaju po vodi i razumiju ono što nisu razumjeli. Kur'an se mora razumjeti svojim spoljašnjim značenjem. Osim ako dođe argument da se tim riječima ili tim ajetom i hadisom nije htjelo to što se razumije s pogrešnih značenja, to je potpuno druga stvar. Ali bez argumenta se mora razumjeti ovako. E, ima jedna pravna škola koji su išli tako pa su tu pretjerali u tome. To je osnova da se tako razumije, ali nije uvijek. Ali oni su u tome pretjerali pa uvijek idu tom linijom i samo razumiju spolješnje značenje. Pa su kazali ove stvari. I kazali su ako bi obavio veliku potrebu u vodu, nije griješio. Jer u hadisu spominje mala potreba. I gotovo. Tu Kažu, nemoj, molim vas, i ti njemu kažeš, ne, zabranjeno je velika. Kaže, daj mi dokaz. I ti nemaš dokaz. Ti šta? Jer nemaš ti hadisa koji kaže da ne veliku upada Ti imaš ajeta. ti imaš konsensusa u leme jasnog. Šta je? Dokaz je tu što imaju neke stvari da se gleda zbog čega je nešto zabranjeno. Šta je? Zbog čega je neka stvar zabranjena. Tako da mora se znači obziriti ilmet i razlog zbog čega je neka stvar zabranjena pa da se znači uzme. A ne može se, jer ako se brani neka stvar, onda je ona što je veća od te još gora. Pa na primjer, uzvišeni Allah trebarak baraki kaže tala kaže je takve buzina i nemojte se približavati ne nemoralu. Nemojte se približavati. Šta je približavanje? Pogled, termin, poljubac, zagrljaj, čakanje. To je sve približavanje nemoralu. Je tako? nemojte se približavati. U redu. Ako je to približavanje haram, približavanje, Šta je onda sa samim činom nemorala? Kudi kamo veća zabrana? E onda možemo kazati o tome, a eto ne, ovdje je zabranjeno, može se približavati nemoralu. A ako učiniš, Allah te blagoslovi. Ne može, to tako. To je zabranjeno. Kad ne bismo gledali druge argumente. Ne, to je haram, nemoj se približavati. Ako je put ka tome haram, pa gdje je onda sam taj čin koliko je on haram? Tako je ovaj isto stvar, jer je ova nečistoća kudi kamo veća i ona bi znači isto tako ovaj bila zabranjena, je da se čini. Mi imamo danas jednu skupinu koja se zove Habešije. Vi ste čuli za njih sigurno. Oni nisu ni ehlu sunnet, a na kraju krajeva nisu muslimani nikako. Opšte se mogu pripisati muslimanima. Oni kažu, na primjer, čovjek koji je zabranjen da gleda u ženu koja je naga, bez odjeće. Ne može gledati u nju. Ali kaže može staviti ogledalo, pa kaže gledati iz... preko ogledala. Ne smeta. Preko ogledala ne smeta. I ne smije dotaknuti ali smije kremu da ona namaže na tijelo pa da je dotiče tako dalje. Jer kažu on ne dotiče nju, niti gleda nju, on gleda gledalo. E ovo je iskrivljivanje Allahove dželevala vjere. Pa čine znači jednu te istu, jednu stvar koja je zabranjena samo znači na drugi način. Što je svakako zabranjeno po konsensusu islamskih učenjaka. Ovdje smo znači vidjeli ome kratkom hadisu oko koga nismo puno htjeli znači, pričati samih razilaženja vezana za, vode i šta to onečišćava vodu i kolika količina vode treba biti. Vidjeli smo kako je poslanik sallallahu alejhi ve uspostavio opšta pravila i načele i načela koja koriste jednoj islamskoj zajednici. Da je čovjek miran, znači da može prolaziti, da može slobodno doći do jedne vode koja je stajaća, bila manja ili veća, da se izde i da je siguran da je to čisto, jer zna da muslimani neće znači, sami činiti na da očišćavanje te vode. Pa tako čovjek kada se ode negdje kupati na bazene gdje su muškarci sami, gdje nema miješanja i gdje nema žena i tako dalje, neće mu se desiti da učini ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabrani. Pa će i svoje dijete tome poučiti. Pa će i svoje dijete poučiti odmah iz male nogu da ne smije to učiniti u bazen, nego da treba izići napolje i tako dalje. Znači to su pravila opšta koja i norme, znači koje uspostavio, koje uspostavio poslanik sallallahu alaihi sallam i koji se muslimani moraju pridržavati. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in, wa jazakum Allah khairu jaza. Allah khairu jaza.